Ezabuli ya kikumi ikumi na mwenda amateeka gomukama Baberwa enzira kamogo omuburora bwabo abatambukira omumateeka gomukama Baberwa abekomereza emikuye abamuhiga n'emitima yabo yona Bonene abatakora kabi ekikuru kuraba omumiyandaye Mukama okatuhangira emihango yawe mara waturagira kugikwata nobwesigwa emirolere yange etayindukana mbone kwekomya ebiragiro byawe Aho tindishonara oro amaisho gange ndikarangangire emiyango yawe ndakusingiza n'umutima gobugorogoki ndaba namanyire emigenzo yawe egorogokire biragiro byawe ndabyeteeka waitu otalinyebwerwa kimu omuuliro amiyango yomukama omusigazi yakwelindata omumiroreye oro arayerinda akekomya ekigambo kyawe ninkuhigisha omutima gwange gwona ndeke kulienagamu nkaburwa kukwata emiyango yawe ekigambo kyawe nkitaire omumutima gwange ntalija nkakufakalira waitu mukama osingizibwe banyegese ebiragiro byawe Eminwa yange egambe emigenzo yawe yona eyo wayatuize akanwa kawe Inshemererwa entwaza ze miku yawe nkoko ndikushemererwa eitunga lyange lyona emiku yawe ngekonje amaisho gange ngange emiyango yawe ndashemererwaga ebiragiro byawe ekigambo kyawe tindikebwa ebiera byokuikya emiyango yomukama bagirire omwiru wawe kishakingi mbone kurora nkekomya ekigambo kyawe baumurure amaisho gange mbone ebyokutangaza ebyamateeka gaawe omunsi ndi mugenzi batanshereka miyango yawe omwoyo gwange gwalemba arukugirira emigenzo yawe oluoyoyo bulikanya olwanisha abeikuru abaramwa abali kwetantaza emiyango yawe banyememu balikire kunjamya nokungaya harokuba emiku yawe ngiyekomya nangu noru abatwazi baranshuntamira nibatensa kunyita omwiru wawe tikimutange kwekonja biragiro byawe emiku yawe niyo ebabiera byange niyo empanulira omuliro nyantayuga amyango yomkama omoyo gwange gurambaire omuchuchu pampimbule nkoko wagambire kanye tonzire agange wamporora basinge banyegese ebiragiro byawe bampenshu bokerwe ebyemiyango yawe erikundagira njubenye konje ebikorwa byawe kutangaza omoyo gwange gwaitwa obujune bangumise nkoko wagambire bandinde ntalitwarwa muhanda gutaligu bangirire ekisha banyegese emiyango yawe inye nyihireo okuba mwesigwa emigenzo yawe nenyikara omumaisho baitu mukama emiku yawe ngiye kwete singa ntalishonara kora nyongera okushobokerwa ndaguma amiyango yawe bampe nshobokerwe emiyango yawe Waitu mukama banyoleke enshonga yebiragiro byawe marambi kwate kuika handekerero bampe nshobokerwe mbone kukwata amateka gawe marange komye no mutima gwange gwona bampe mpulire emiyango yawe okuba niyo ebabiera byange omutima gwange bagorekeze amiku yawe ekyo nikinshagira eitunga baindure amaisho gange galike kuleba ebyakatozi bangirire kisha nkoko waragaine bekomye ekyo waraganisize omwiru wawe ekyo raganisa balinya abakutina bandokole abijumi ebirikuntinisa kuba emigenzo yawe eba mirungi leba ninyegomba emiyango yawe oruo obamugorogoki ontunge oburora obwesige amiyango yomkam waitu mukama bangirire kisha bandokole enkoko waragaine Aho abali kunjuma ndaba empororo enshongani nyesiga ekigambo kyawe banshoboze kugambira kimo amazima bulikanya ninyesiga emigenzo yawe ndikwata amateeka gawe obutosha eira neira ndaikara ntali kwerigomwa manya emiyango yawe ngiulire emiku yawe ndagigamba mu maisho gabakama obuzira nshoni kuba emiyango yawe nenshemerera enshonga ningigonza emiyango yawe ningikunira kuba ningigonza kandi ebiragiro byawe ndabye konja obwesige omumiyango yomukama bayijuke ekyo waraganisize omwiru wawe okampa okugira eshubi omulikyonene ekinikyo kimaramara omunaku zange kuba kigambo kyawe kimpa oburora abatamanya ruwanga nibanshekerera kubi haruo kubani nyekomya amateka gawe waitu mukama kandi kutekereza emigenzo yawe iyo kwemakara aongarukwamu akoyo ababi nibanigaza muno abo abatali kwetao mateka gawe urundi muramagi omunsi ebiragiro byawe nizo mpoya zange omukiro eibara lyawe ndijuka amateka gawe ngekomya waitu mukama ogumugisha kagutungwa kubona ninyekomereza emiku yawe ikihika yo mukama omkama niwe mugabo gwange indagana oku ebigambo byawe ndibyekomya ninkutagiriza no mutima gwange gwona bangirire ekisha bangirire ekisha nkoko waragaine kandi kutekereza emigirire yange mbona ngaruke amiku yawe ninyangua tindi kukerererwa kukwata miyango yawe noru ababi barantega emiguwa tinyebwe mateka gawe omukiro eitumbi nyimuke nkuwaishirize harokuba emigenzo yawe ebaya mazima abakutina bona abo abekomya emiyango yawe inyimba mutayi wabo waitu mukama ensi ejuire kishakyawe banyegese ibiragiro byawe omugasho gwemiyango yo mukama waitu mukama omwiru wawe wamugirage nkoko waragaine bantunge okugire iramu lya mazima nobumanyi kuba emiyango yawe ningesiga enaku zitakanteire nkaba ninagire omwishwa kyonka mbwenu nakwete ekigambo kyawe oba murungi okole birungi banyegese ebiragiro byawe abanyaikuru nimbachwererera kyonka inyenda kwata emiyango yawe no mtima gwange gwona emitima yabo nerombera kyonka inye amateka gange niganshemerera enaku zona boyine zikangasira namanya kwekomya ebiragiro byawe amateka agarugire omukanwa kawe niganshagira ebichweka rukumi ebyezaabu nefeza emiyango yomkama yamazima engaro zawe nizo zantonzire zikambumba bampe okushobokerwa mbone kumanya emiyango yawe abakutina kabarambona barashemererwa kuba eshubi yange eba omukigambo kyawe Waitu mukama nimanya oko emiramulire yawe eba yamazima kandi okuija kumbona bonya okaiwa aburungi wao Singa ekisha kyawe kimaramale nkoko waraganisize omwiru wawe bangirire obuganizi nirwo ndarora harokuba amateka gawe byera byange abanyaikuru bashonale kuba batura nibanchwererera kyonkaine ndaye konja emiyango yawe abakutina bangarukeu baije bamanye emiku yawe omutima gwange gubenzira kamogo wekomye emiyango yawe ntalija nkashonara ndiguma amiyango yawe omwoyo gwange gugangire iwe kogurokora eshubi yange eri omukigambo kyawe nalindirira ekyo wandaganishize amaisho galemwa gahombera nshuba mbazanti ora maramara maki nagyao nashusha enfurebe yedivai etaki na mugasho kyonka tinke birwe biragiro byawe omwiri wawe ayegumisirize aberea abali kugingiza orababona bonya maki abanyaikuru bandimire obuyina bantu abateetao mateeka gawe emiyango yawe yona ibaya mazima nibangingiriza arwe biboyo banjune baralire kunchwa omunsi kyonka emiyango yawe tingebirwe nkiza arwe kishakyawe mbone kuikya emiku erugire omukanwa kawe mirungi eta emiyango yawe waitu mukama ekigambo kyawe tikirichweka kirimerera omwiguru eira iliona obwesigwa bwawe bwamakirogona ensi ekangwa iwe egumire kimo biriho na bwirobu nkoko wabiyangire kuba ebintu byona biba bairubawe kanta kushemereirwe mateka gawe enako za kuba ziranyisire tindebwa mihango yawe kuba kangi kwete wantunga oburora ndi wawe banjune kuba emiyango yawe ngitanira ababi banzimbire kunyita kyonka ekyonfireo miku yawe nimanya oko ebigorogoki bigira endekerero kyonka emiyango yawe teina bugarukiro emiyango yo mkama ekinulire yakira obwoki amateeka gawe ni ngagonza ntai omushanagona ninyekonja gonene Emiyango yawe nengiza amagezi kushaga agababisha bange bainago Amagezi ago ninago ebiro byona nimanya kushaga abanyegesize hakuba emiku yawe niyo nyekonja nimanya kushaga abashaija bakuru kuba ninyekomya emiyango yawe Buli muhanda gubi ningutantara mbone kuicha ekigambo kyawe emigenzo yawe tinka girugagao okuba ayaginyegesize abaiwe ebigambo byawe kubiro zao binulira bitai omukanwa eminulire byakira obwoki okukwata emiyango yawe kungiza obumanyi nikyo nobera kaishe muze gubi emikuyo mkama biera byange ikigambo kyawe tara yakiza amaguru gange nilyo izoba linyoreka omuwanda nkarayira ekirayiro namara nakigumao narayira kukwata emigenzo yawe eyamazima enaku zinyemire kubi waitu mkama bantunge oburora nkoko waragaine waitu mukama bakunde ebiyongo byange ebyo kukusingiza bamaleba nyegese emigenzo yao oburora bwange nyikara mbukwatirire mu ngaro kyonka amateka gawe tiganyeba ababi bantegire omutego kyonka emiyango yawe tindi kugirugawo emiku yawe ni bobu sikabwange eira iliona mazima niyo byera by'omutima gwange Bainike omutima gwange nkwate ebiragiro byawe eira iliona kugoba amahereruka Ntaina ruwanga tinakuikya mihango ye Abali kushaza amogi gabiri kembanda nibanoba kyonka amateka gawe ningagonza niwe bweshereko bwange maranga boyange nyine shubi omukigambo kyawo inywe bafakale mundugeu mbone kuikia miyango ya ruwanga wange ontole nkoko waragaine nirunda arora nagizire eshubi ntashonara ondamire mbone mirembe ngire namaganya biragiro byawe obutosha bona abateekomya biragiro byawe tibawe obwenge bwabo bwabushaye lebona bo munsi aliwe bintu kushaye nikyo ndikugondeza emiku yawe okukutina nikujungumbya omubiri gwona nanguneira muri yawe ninditina emize mibi tindi kugenda nkozire ekiri kirungi mara ekiri omuiteeka leka kunagira abambonesa enaku yemera omwiru wawe kakimo abatamanya ruwanga baleke kumboneza enaku na kulindirira kondokora amaisho gale mwagao bera ndindirire okugoberera kwekyo waragaine kora omwiru wawe nkoko ekisha kyawe kiri Maraba anyegese ebiragiro byawe. Mba bampe okushobokerwa nirunda amanya emiku yawe. Akanya niko mukama koleka amanige kuba amateka gawe bagashagire. arwekyo emyango yawe ningigonza kushaga ezaabu nikyo ndikwerokeza ebigere byange. amiyango yawe yona emize mibi tindi kugenda abatali kukwata miyango yawe banshasa emiku yawe ebayo kutangaza nikyo omwoyo gwange gugiye komeza ebigambo byawe ko byatura bireta obuwangazi abatamanya bibaletera obumanyi kandi kugamba nshemeka kuba emiyango yawe nembarabata bankebere bangirire nekisha nkoko okolera bona abagonza ibara lyawe nkoko waragaine bangumise ntataratara nobufu butanye twaliriza banchungure omunaku z'abantu abali kumbonesa mbone amani go kugobeshereza emiyango yawe babukire omwiru wawe banyegese ebiragiro byawe amaisho gange ni kafumuka amalira kuba abantu tibali kukwata mateka gawo emiyango yo mukama egorogokire waitu mukama oba mugorogoki neera muri awe lyamazima okutawo emiku okayiwa abagorogoki bawe nobwesigwa obumara munda ekihika kirarire kumara omubisha wange nayebwa ebigambo byawe ekyora gayine kibako no mwiru wawe na kigonza inyendi mujegemara nibangaya kyonka emihango yawe kugebwa ogwo muziro obugorogo kibwawe bweira iliona namateka gawe gamazima enaku nebiyengo byambao kyonka emihango yawe nibyo byera byange emiku yawe yobugorogoki eira iliona bampe okushobokerwa nirwo ndarora emihango yomkama telichweka ndiwoni ntakano mutima gwange gona waitu mukama bamporole ebiragiro byawe ndabye komyaga niwe ntakire bandokole nirunda abona agekomya emiku yawe ninimuka butakeire kukutakira konjuna ineshubi omu bigambo byawe patakaisire isisimuka inye ndio niimankya mbone kwekonja ebyo waragaini omukishaki yawe ulira eira kalyange oro oba wa mazima mukama nkiza ntafa abali kungingiza bangobire hai kunkora kubi amateka gawe bagali harai kyonkaiwe waitu mukama oli hai isiye miyango yawe ya mazima eta kuruga obubere emiku yawe emanyisize okwo eira iliona waitu mukama rokora omwiru wawe Leba okundi mushashe ondokole kuba eiteka lyawe tindi kuliebwa ondamulire mara ombohorole bantunge oburura nkoko waragaine abafakale tibali lokoka nakake kuba ebiragiro byawe tibabifireo waitu mukama obuganizi bwawe bwamani iwe oba wamazima singa ontunge oburura abalikunginginza nababisha bange bangi kyonkaine tinakuruga amiku yawe abataina kuikiriza nimbaleba kubi kuba tibali kukwata miyango yawe naiwe tekereza uko ndikugonza emiyango yawe balinde oburora bwange kuonderana nekisha kyawe ebigambo byawe byona gaba mazima na buli mugenzo gwawe okwoguba gugorogoki guba gwira iliona emiyango yo mkama ngigweo abatwazi nibagingiriza busha kyonka omtima gwange nigutina ebigambo byawe byonka ekigambo kyawe ninkieshanda nko muntu ayagwa ami nyago nyingi ebishuba nobangana nabyo timbyenda kyonka aiteka lyawe nindigonza bulikiro ninkusingiza emirundi mushanju alumigenzo yawe eyobugorogoki abagonza amateka gawe baina emirembe nyingi taliwo kya kubasitaza waitu mukama ninshubira oko orandokora nemiyango yawe ningikwata omwoyo gwange nigwekomya emiku yawe ningigonja okushagulirana emiyango yawe n'emiku yawe nimbyekomya kuba ebyo ndi kukora byona no bibona omkama tinkunagire bandokole waitu mkama singa olire okutaka kwange bampe okushobokerwa nkoko waragaine singa ebitako byange bije aliwe bandokole nkoko waragaine eminwa yange ekusingize kundi okwo niwe onyegesa ebiragiro byawe olulimi rwange ruwoye kigambo kyawe kuba emiyango yawe yona eliyo muiteeka Bulikanya obe okunjunisa obushobokerwa bwawe kuba nkai yao okwekomya emiyango yawe waitu mukama nindibalibwa kubona nondokora amateka gawe nibyo byera byange bantunge oburora mbone kukusingiza n'emigenzo yawe empwere nimbumbuiga nketama ebuzire higa omwiru wawe kuba emiyango yawe tindi kugebu